kasancewa da ku a cikin wani ci gaban shirin na gobe da labari. Muna nan dai a cikin littafin nan sai na wata kusan. Mun a inda mujibi yake shawartar ba. ita za su je asibitin da aka duba shi domin ya da nagartar asibitin akan matsalarta ita kuma ta nuna miki sam ba haka ba. Ni ma yarsa Aidu Jibril nake cewa ko ku biyo mu domin je yadda za ta kaya. <laughs> ba ta ci ba da cewa, "Kila ba ni da rabon haihuwa ne a duniya." Nan da nan hawaye ya ciko a idarinsa. Mutum ya lura da haka, sai ya lallace ta. Ya haƙuri, mu je gobe. Ai ba a san da za a dace ba, tunda shi magani gwadawa ne, inda ma sunan shi ya samo asali kenan. yanzu ba hauce to bari mu gwada mu gani kuma Allah shi ya saukar da larura kuma yace a nemi magani nan babu cutar da ba ta da magani sai mutuwa da tsufa da wannan shawarar suka kwanta bacci amma ita a ta, da ya kame ta kada ya yi asarar kudinta tunda ko a asibiti sun ce ba ta da matsalar komai lokaci kawai za su jira domin zai fasu su wahalar da kansu da ba za su jira lokaci da Allah ya tanadar musu ba Su ba shi nan ba da nasa lokaci ne Allah ya kaddare shi da ƙara aure kuma har ya samu haihuwa Wasu gari da wuri suka tura suka ga ta asibiti ita bangaren likitar mata aka kai ta. wadda likitar ma mace ce ɗan ƙasar Pakistan kuma musulma ce shi ya samu ni bata saki ciki ta dinga zayyana mata matsalolinta an yi mata duk wasu gwaje-gwaje masu matuƙar muhimmanci sannan aka ce zawo gobe shi ma mujin an yi masa nasa gwaje-gwajen tunda sai da suka nemi ganin mijinta amma ta tauda musu shi ba ya da matsala yana haihuwa ita ce mai matsala Likitan ta kwantar mata da hankali cewa ta yiwu ita ma ba ta da wata matsala jira jinkiri ne kawai daga Allah lokaci na yi za ta ganta dauke da ciki har ta ba ta shawarar ta ga ta ci gaba da addu'a don addu'a na maganin matsalolin rayuwa ba wai sai magani ba a wata gari da suka koma sakamakon gwajin da aka yi wa Muniba Da nuna ba su da matsalar rashin haihuwa komai na ta lafiya yake amma za su dora ta akan san magunguna saboda su ƙara wa kwayoyin haihuwar ta ƙarfi ta yadda za su kankatar da halittar mutum ba tare da an yi asarar ba kuma sun ba da shawara a masaukin zama yi tana ta tunanin hanyar da za ta sanar da mujib abin da likitar ta ba ta shawara ga su kuma mujib ya samu rauni ta wannan bangaren yanzu kuma yaya kenan a ce faduwa ta zo daidai da zama shi kuma nasa magungunan masu ƙarfi ne ta yadda har sun fara tasiri a jikinta, dama likitan ya gaya masa ranar sun fara aiki to zai dawo daidai dinsa kuma ya shiga a wannan daren daga tabbacin abin da likitan sa ya ce masa da ya samu annashuwa da kwanciyar hankali game da wannan magunguna da likita ya ba sa amma kafin wannan ranar sai da ya sa likita a ɓoye ba tare da sanin Muniba ba yi masa gwajin HIV saboda zuciyarsa ta kasa natsuwa da nagartar lafiyarsa bai samu natsuwa ba har sai da aka tabbatar masa lafiyarsa kalau jininsa baya ɗauke da kowace irin cuta sannan ne fa hankalinsa ya kwanta kuma ya tabbatar wa ba cewa lafiyarsa kalau to ba sai kawai yake kokanto akan tata lafiyar ina tsawon shekara guda da yana jinya ta sake zuwa ta aikata wata mata a da boka bokaye su ne abokan mu'amalarsa su kuma ba su da aiki sai na kanci da duk wata la'ananniyar da ta kai kanta gurin su da sunan neman biyan bukata za su yi miki aiki sannan za su yi miki aika aika wata guda sun muni ba suka fasa a birnin Egypt sun yi kyau har sun gaji don idan ka gansu za ka ɗauka sababbin amare ne da suka zo yawon amarci saboda yanayin da suka tsinci kansu na sautin soyayyar junansu su kansu ji suke yi tamkar yanzu ne suka yi aure saboda nishaɗi da suke ciki ko da yake in ba asibiti za su je ba to ba sa fita ko ina suna nan gida manna da juna to gab da za su dawo ne ma suke fita saguna don su yi da kayayyakin da za su yi taraba ranar laraba da daddare suka sauka gida Najeriya sun tarar da kowa lafiya ke dan abin da ba a rasa ba na matsalolin cikin gidan muji na irin rashin kunya da ke baki wa goggo don ma isa na tsakanin zaman nasi ila da wata rana ta kama rukwakwon ranar da ya samu yi ba ko ina na jikinta ciwo yake mata har ta kasa taɓuka komai a wace gari ta aikin bacci da ya go ɗakin ta shi ma sai yake cikin riga da wando masu tsananin taushi na barci, ta same ta ta yi ɗaya a tsakiyar gadonta tana barci. yin yanki bai da ɗakin. Ta kalla agogon da ke a jihar gefen garanta daga sa biyu da fata na safe. A tunanin sama ko karyawa ba ta yi ba, ya zauna a gefen gadon. ta soma bubbuga ta a hankali ta idanunta da suka yi jawo. ta bude shi sannan ta yi kokari ta tashi da tana cewa wallahi ko ina ne a jiki na shi har yanzu idiya ta isa kina yadda ka san an yi min a aka nake jin jiki na yayi min nauyi 'Yar ba za ta magance miki wannan gajiyar ba. Ki daure ki tashi, ki yi wanka da ruwa mai dumi, ki yi wanka da ruwa mai zafi, ki ci abinci, don na san ba baki salla ba. Za ki ji dama dama. ta yi miƙa tare da yin salati sannan ta sauko ta wuce bayi ta yi wanka da ruwa mai zafi sannan ta fito ta same ta a zaune inda ta bar shi ya dube yace ya ce ni za ki mana mu karya da shi ni ma fa har yanzu ban karya ba ba ka karya ba ina so ban ya na tambaye ta ta ce ba ta yi da ni ba sun cinye abin su ni ba ta tsara mata ido sannan ta ce wadan Allah laifin da kake yi wa matar nan ne take bi maka ya kamata ka gyara ya murmusa <laughs> kada mu muni ba za a gyara isa Allah sai dariya awo abin ma na zo ne yace babu batun dolaya yi wani laifi kika ga zan yi mata kin fa san halin yarinyar nan ba san mata laifi ba take wulakancin ta sai san kika yi mata take miki abin da take miki don Allah ne zai riga kawai ki shiga kicin ki kama min abin da zan ci kiki na riga ya huri da kun abu mai daɗi ba na son da gulgulu na ma da dole ba ni zan fi son haka muni ba take ka gani ko ai da mun na san da taka matsalar wallahi gara ki gara sai ma na kusan dole ka abinci ranar girkin ta sai dariya ha A'a, ba yarinya har ba ki ta ba da ki ga yadda ake kuka da birgima a ɗakin nan har sai kin bani ta ɗauko doguwar riga mai gele ta saka ta murza air fauda ta yasa galan sannan ta duje shi don Allah ka koma farin ka idan na gama zan kawo maka ta kura mata idanu mai kin ga farin da suka kara kuwa kin ƙara wani irin yau jikin ki yayi dukuri dukuri tankar bayan tarwaɗa gaskiya kasar Egypt sun amshe shi kina kuwa kallon madubi ta gidi da kai ba na kalla ni da suka saka bani wuri zan kawo maka in na gama yace awu kora ta da suke to bari in tafi idan ban ci sauri ba zan dawo A hakika ita kanta mani ba ta ji sauri a jikinta kasancewar ba ta jin ciwon komai sai ta alakanta yanayin sauyin jikin nata Daga gajiyar tafiyar da suka yi amma tana kokonto akan hakan a dalilin yau kana goma kenan da bata ga al'adar ta ba kuma ta kasa gaskata abin da zuciyarta ke saka mata ta ɗauko wayar ta kira lambar wata ƙawarta nafsi da ke aiki a asibiti sunanta Hadiza na haka take sista suna gida ne ko asibiti ina son ganin ki take A ina yanzu zan fita zuwa asibiti lafiya ko take lafiya kana ko nake ki kuma tana jin saukar ajiyar zuciyar Hadiza sannan ta ce ga nan zuwa gida in yi Allah ya sa mu ga alkhairi kai na yi murna ta ce ni ba ban tabbatar ba ne ina dai ta tuni ta ce ai wannan kyakkyawan zato ne ga nan zuwa yanzu yanzu suka kawo su sadi ga gidan gwajin farko da fitsarin ya nuna ciki ne muni ba ta ce ita ba ce ba ta sake yi mata wani shi ma don ya nuna akwai ciki muna ta baibaye su sadi ta ta dubiya tana riƙe da abin gwajin ta ce wallahi shi ma wannan cikin ya nuna ne na shi na kokonto to abu ya nuna kansa baro baro abu ne fa nema ido ke? sai ga shi Allah ya kawo ba zan mu gode wa Allah ba ni ta addu'a Allah ya raba ku lafiya mu ne ba ni dindin ta daga sama tana yi wa Allah godiya Hadiza ta dube ta tace gaskiya wannan arziki din ni zan yi wa mai gidan ko a bani babban gora mai tsoka mu ne ba tace ya haƙuri Hadiza ba yanzu za a gaya masa ba kun da san komai dangane da zaman gidan nan ba na son a san ina da cikin nan don ina aka san ina da shi tun bai kwari ba komai zai iya faruwa su kuma yanzu idan aka gaya masa na san ba zai iya yin shiru ba saboda murna kowa sai ya ji Hadiza duk gaskiya kuma da wannan don wannan fa sai an tura tsohon banza biyu ce yanzu da yamin irin matsalolin da kike fuskanta a jikinki idan in san irin magungunan da zan kawo miki ne ba ta yi mata bayanin nauyin jiki da kasala sai yawan bacci ta yawan cin abinci sau ba adadi in ka ji yunwa ma bata ci ba sai ta fara ganin dusu dusu da dina ibarta amma sam fata wani ciwo in ban da waɗannan Hadiza ta haɗo mata magungunan da za ta dinga sha waɗanda za su rage mata nauyin jiki da kasala amma cin abinci wannan ya zama dole saboda ɗan da ke cikin ya sami ƙoshin lafiya cikin har ya shiga watanni biyu da ƴan kwanaki Mujib bai sani ba sai dai yana yawan mata ƙorafi akan yawan bacci da take yi wanda san ba ta gajiya da yawan cin abincinta ga sunan ta yi kiba ta yi wani irin fari mai ban sa'awa abin fa ya so mu ba mu jin mamaki rannan suna hira da suka mata baki yana sace ta daga ta zubar ta zo ta duje ta yace ke ni ban gano wannan miyan ba shin wata cuta ta ta same ki ta zuba da ban sani ba ta ce. so ni ma dai haka na tsinci kaina kila ciwon ne ya tsori makullan motarsa yace tashi mu je mu ga likita wannan ai babbar cuta ce a ce mutum ya kasa controlling yau a bakinsa asibiti suka nufa yawa likita bayanin matsalarsa likita ya ƙara yi mata wasu tambayoyi daga bisani ya ba ta wata kwalba suka ta shiga kai fitsari ta kawo masa yana da tsarinta da dubi mu ya ce ina taya kamar na madanna da shigar ciki wata biyu wata hawaye ne masu sanyi suka ziraro daga idanun mu mujib da yana hamdala ga Allah sannan ya ce likita ka tabbatar ciki ne dan kada in tsare da abin da ba zan samu ba likita ya yi murmushi ya ce tabbas abin da gwajin fitsarin ta ya nuna min kenan amma idan kana ta baba bari mu mata scanning sai ka ga zahiri tare suka ga ɗakin yin hoto su uku likita ya yi mata hoton daga tabbacin cikin sannan ya nuna mata shi ma ya gani suna a ɗaki a gaban likita rungume muni ba. tana murna tare da godiya ga Allah tun a asibiti ya kira wayar goggo ya saida mata ya kira mutanen dukku su dinga saida musu kowa aka gaya masa sai ya yi murnar wannan abin farin ciki a mota take saida masa gwajin da su sabi da ta yi mata har na magana da ciki ta dube ta da baki biyu eh, ya ce su ne tun a lokacin ba su gaya min ba oho dama kin riga kin sani su ne kika ɓoye ni to me hakan ke nufi kenan tawo na murya kiro na murya saboda ganin ya ji zafin rashin gaya masa ɗin ta ce ki haƙuri kamar da wukar wallahi ni muna ta kokanto ne sai ina ganin kamar ba gaske ba ne shi yasa na gunda bakina amma ka yi haƙuri da ya tabbata yanzu a yafe min da mata tare da safo cikin nata yace hmm, ai yanzu babu wani laifin da ki yi min in ji zafin ta saboda wannan abin farin cikin da kika dasa mini a zuciya wata irin kyauta kike so in baki a duniyar nan bayanin ko ne in da bai fi karfi na ba zan baki farko hannunsa da har yanzu yake bisa ruwan cikin ta tana safar hannun nasa ta ce. babban abin da nake so yanzu a gurinka A addu'ar ta gare ni Allah ya ba mu lafiya ni da abin da ke ciki na ka sauke mu lafiya idan kai min wannan kai min kuma a duniya yace wannan ya zama dole a gare ni dama addu'a kullum ina yi miki a duk salloli na da nake yi na lafiya wani abu. don haka yanzu ki faɗi wani abu, tace ni kan babu wani abu da nake so tunda duk tunda duk wani abu da mace ke so a wurin miji na jin daɗin rayuwa babu wanda ban samu ba sai soyayya da kulawa duka na samu to na kuma zan nema sai dai godiya ga Allah kawai yace zan ci gaba da nuna miki so da kulawa zan yi miki gata zan tangarta ki zan tareraye yaki zan ruri ki ko da abin da za ki haifa kan kwai a faranti haka ne gaya mata kalamai da masu sanya zuciya har suka iso gida a harabar tsakar gidan suka iso wago ta dare su da murna tana tambayar su mutum da gaskani abin da ka gaya mu muni bana da ciki ce, wallahi gogo da gaskani na ma ga hoton da aka yi mata a asibiti cikin watan biyu da kwanaki Ku dauko hoton scanning din daga aljihunsa da mika magoggo ta amsa tana cewa to ni ne zan gane a hoton ba ba ko na iya ba Allah mun gode maka kana adan godiya ka jiya ga muni ba sannan mutum ji muni ba Allah ya raba ku lafiya sai ki dage da kun abinci ki kula sosai da lafiyarki ita da muni ba sun koyar da kai tai saboda kunya bata iya cewa komai ba suna shiga daki muni ba alwala sai sai tsira ta gode wa Allah da ya bata wannan kyauta na ciki sannan sai addu'a Allah ya raba su lafiya shi ma mujib a nasa dakin sallan da yi don nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wataala da ya ba su wannan kyauta da ya shekara da shekaru ke nema sai yanzu da suka fidda tsammani sai ga su Allah ya ba su suwai ba tun da gwaggwata gaya masa maganar cikin ba. ta shige daki saboda wani kogin firgici da cikin ta ya ɗauka har ta zagaya bari saboda rudewa da ta yi ta ɗauko wayanta tana kuka wui wui wui ta kira hajjiyarta ta da mata abin bakin cikin da ya same ta hajiya hajiya ta dinga nanatawa mani wannan kiki kiki ne kaka ce ai Allah kuwa kin dinga san idan an ahaita kusan kuka ta ce ita din fa aka ce gogo ta ce ga mun a lokacin su da asibiti ta kira gogon sun sai da mata da za ga su tun sun dawo sai mun na gogo take sabu karba a taɓa haifar mata cika ba na shiga uku a gidan nan sai dan na zama mora asiya harira ta kwama a san ha Allah rayan san da murna mamma ne wa ne kike ɗan na dara wa mijina miji magaboka nuna azuma mana mutum nan dan ba zai yiwu ba ta harwa a gidan nan na ga shi har yanzu a ɗauke no ba bayani Suwa ba ta da alki Allah zani ta da shi a gidan nan ya fito na kawai na ga a wato a gidan nan ce min ya ba shi da lafiya tun kwanciyar jinyarsa nake zauna haka har ya warke suka tafiya suka dawo don zana mu ɗan arwa mu ni ba ta cikin ko kuma ai wacce za a yi a gidan nan wallahi kuwa Hajiya ta san kabarta an kwar ɗinki daga mata zaran da nan ta shi. Kuma kuma a hankali idan ta tara ɗaya ya ta tsarki. Ai ba mun tuni baba, ta bar da shi. kowa suna ya kwanci a hannu a don ranar ta same shi a falonsa, yana zaune da remote a hannu yana lakata sai yana ganin ta ya san ba lafiya tunda ya san ba jikin ba ne. ko da yake ita babu ruwanta duk lokacin da take da bukatan kanta za ta shigo ɗakinsa. kuma sai ta ga dama take yin sallama ta zo kanta ta tsaya a tsaye yana duban ta yake to ya ce ki alau za ki zo kaina ki tsaya min tsirere ko ladabi tamkar sa aiki ko wani kani ki sai tsaye ta ce magana nake son yi da kai ba zama na zo yi ba yace ai ni ma ba cewa ne ki zauna ba ki muna daga gefe sai ki mun magana amma ba zan yi ki tsaya mun akai ba ta za ce tana yan girgize girgizen ka ta so magana dama zuwa nayi in san matsayina tunda an ce min muni bana da ciki alhali ka ce baka da lafiya ina a ruwa ta sa in ko ba a ruwa ta sa ba kenan ne ake zalunta ana danne min haƙƙina idan ne magana ta ce ba ni da haƙuri ni wannan ya dama ai ga shi ita da bai dama ba har ta yi ciki saboda haka ba zan yarda ba dole ka bani haƙƙina kamar yadda kake bata ni ma ai matar ka ce ya dan murmushi sannan ya ce hmm. dama san jira nake Allah ya kawo irin wannan ranar to bari su ji inda miki abinda kika san na sani shiru kawai ne miki bara mu miki matashiya ranar da na faɗa a ɗakin ki dawowa ne da wasu takardu a ɗakin ki da na ajiye Ina na tsankayi maganar da kike yi da kawarki. Tun farkon hirar ina jin ire-iren da abin da kika yi. Har kika yi min farfesu da shi. Mutum da suka bara cewa alhalin kun yi fasikanci ke da boka kin hada su da tawa abinda kika nema lokacin kin samu da kin mallake ni ina yadda kike so kin sa na wulakanta matata ina ciwon tazarci a tsaya na kore ta a gidan nan kun dauki alhakin mu ni da ita da rashin kunya ni ban yi maki Allah ya isa ba kullum zaki dubi tsabin ido na ki ce wai ba ki yace min ba dan ne miki haƙƙin da nake yi bari ki jin ga miki ni ba zan ƙara yarda da ki a matsayin mata na ba saboda tsananin kamar ki da nake yi ga tunani na ma kina da HIV don ban aminta da lafiyar ki ba ban sani ba ko ba kwanciya na rashin lafiya kin koma kina aikata mata aiki ba ni ko a Egypt na auna jinina an tabbatar man da cutan komai an tabbatar lafiya ta kalo, sai har an auna ki an tabbatar lafiya ki kalau ina gaba da zama da ke amma ba tabbas don al'amarin ya ba ni tsoro saboda haka gobe ku shirya mu zuwa asibiti don bokayen nan da kuke zuwa kuke ba su kanku duk suna dauke da cutan kanjamau ni kam na gode ma Allah da bai kaddara kin duka mun ba in ma kin je kin kwaso saboda haka dole gobe mu je asibiti su san matsayin ki kuka su ya ba take yi tunda ta ji an ba ce kan dan bata san tana jin tsoron cutar ba ko da ya ta matashiya duk wata tsuwa ta dauko damaran kwance mata sai ga ta tattara abinta ta wuce su yi tana kuka Munira da ke ɗakin ta tana jin su yaskarewa ta yi a kwance cikin ɗakin don ita kanta Sura bata san ba na ɗakin ba, dama ta zai ki tijara ne, bata ɗauka za a yi mata wannan bankaɗe bankaɗen ba, sai ga shi allura ta tono garma. Mutum da su ga ya sami ba a gefen garin su, ta zuba uban taguni. ta kai hannu ya ta tagunin da ta yi, ya ce, "Yana abin taguni. na san duk sun ji mu da su ba, wallahi ban yi niyyar in tona maganar nan wani ya ji ba, amma sai ga shi yau ta kai makura har kin ji sai gode wa Allah kai kai abin da ta yi miki ya koma kanta dama haka bokan ta gaya mata wallahi irin tsiyayya ki da na dinga ji a lokacin irin ta yanzu nake ji a kanta ke kiyama da wadda na yi miki wai zan kai ta asibiti a yi mata gwaji in Allah ya taimake ta ba ta jajibo wa kanta cuta ba to ta yi babban sa'a haka kuma ba shi zai sa in ci gaba da zama da natsuwa da ita ba zan dinga jin zarginta a zuciyata mani ba ta ce in dai an ce ba ta da wata cuta kai ka hakura ka ci gaba da zama da ita tunda uwar ɗan'anka ce kuma akan san da take maka ne ta zo ta aikata wannan ɗanyen aikin Najib ya ce wannan ba hujja ba ce ko dan baki ci da sona ba amma me yasa ke rubuta taɓa tunanin kwatanta wannan sakon ba sai ita da yake jahilaci tace to ai ka san ko da irin nasa tunanin kai hakuri kamar ta afuwa ta yi yi mata afuwar yasa ba za ta sake ba ta ba mu ni ba tana ci gaba da nazarin wannan al'amari mai ban mamaki da daura kai wato gari babu yadda mu ji bai yi rasuwar baba da za su je asibiti amma fafur ta ce ba za ta je ba ta kale ta kawai ita tsoron da take ji kada auna jininta a tana ɗauke da cutar ƙanjamau shi ya sa ta gagara ta hakura ta ci gaba da zama a haka a gidan ko ba zai mata komai ba idan asirin ta kenan tunda ba zai kore ta ba ta duba ko yace in kuwa ba za ki ba to kada ki ƙara cewa na don ne miki haƙƙi. ki kuwa ba zan je kusa da ke ba amma kina tsoron kada a ce kina da cutar ne to na yi miki alƙawarin ko da an ce kina da shi wallahi ba zan gaya wa kowa ba zan kuma iya barin ki ki ci gaba da zama a gidan nan sai dai kin san babu wata amalar aure da za ta gifta a tsakaninmu ta tsara kullar da ke malala a kuncinka ta ce tsara ka bar ni a cikin rashin sanin da nake ciki da in je ya abin da zai hana rayuwa ta kwanciyar hankali kamar da kawai dole haka ya shi ta kare ta kenan na sami maslaha ta wannan bangaren ba da damar da za ta sake yi masa korafin tunda ta zaɓi ta zauna haka zan rufawar asirinta in ma ta ga ba za ta iya zama ba shi kam a shirye yake bai ba da takardarsa idan ta nemi haka sai ya amshi wani ba idan kawo mu ba. Idan ba zai so ta rayu a hannun suwar ba da hajiya harira ba ko don kada tarbiyyarta ko dan kada tarbiyyarta ta gurɓace irin tasu cikin ba yana ta bunƙasa cikin lafiya da kwanciyar hankali har ma ta fara zuwa awo saboda yanayin girman da take yi kowa a zuri'arsu fatan alkhairi da sauka lafiya yake yi mata tare da addu'a Allah ya sauke ta lafiya a bangaren mutum kuma tsananin kulawar ta yake nuna mata tare da tsabar zumuɗinsa tamkar ba a taɓa yi mata haihuwa ba duk wani abu ya san za a bukata na jariri sun sayar shi kuma komai dubbi ya saya don ni ba za ta biye shi dalilin sayan abu dubbi da yake yi sai ya ce shi a yadda yake ganin girman cikin kila ba ɗaya ke cikin ba duk da cewa an yi mata hoto a asibiti an ce ɗaya ne namiji amma shi san bai yarda da hoton ba ita kan ba sai dai ta yi masa murmushi idan yana ka duk da ita ma tana dokin amma na ta ba irin nasa bane da baya iya koyewa ko a gaban waye yake su kuma suwai ba ita da Hajiya Hadira suna ta kulla kullan su na ganin yadda za a yi su salwantar da cikin muniba sun ta zaga gidajen bokaye da malaman tsibbu suna nasa musu da kudi amma duk a banza ba su cimma nasara ba balle da suwai ba ta sami labarin hoton da aka yi an ce ɗan namiji ne sai suka sace bazama gidajen bokayen don ganin ko ta halin yara, ta haifo abin da ke cikin ta a mace tun lokacin haihuwar ta bai yi ba ranar wata asabar yana gida bai je aiki ba kasancewar ranar hutu ce sai sa ɗan sasu ta tashi daga barci ta shiga ɗakin goggo. suka gaisa tace tambayar ta Muniba ce ita bata ji motsin ta ba tun safe da ta zo suka gaisa yana ta dakin Muniba da iske ta a falonta ba ta zarce dakin baccin a can ya same ta zaune a tsakiyar gado ta mai sauraro da dai Muniba nan Allah ya azurta ta da juna biyu gwagwaran ta sauko ta ga cewa duk wannan biyan da suke zuwa gurin bokaye ba da amfani tun da shi har ita ce tana neman ta taka ta alhalin da ita ake nema mata duk wani zaman lafiya da za ta a gidan mijinta a littafin nan mai suna wata kusan ni ma ramsa da jibril na ke cewa gobe da labari samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.